зашто само Аллах Джелешану е заслужен да му се прави фала, захвалност. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до сунниот ден. Денеска ќе стане збор за една тема од големо значење. Ќе стане збор за важноста на изучување на исправна акида. Колка е важноста за човекот да изучуваат исправно, да го обожават на Аллах Желешан. И колка и се последиците ако човекот го обожават на Аллах Желешану со криво верување, со недобро вервење во Аллах сите проблеми што се случуваат, почнувајќи од еден човек сам, персоналитет како еден, како персона, све што се случува со него, негово семејство, негова кујша, во еден джемат, во едно обшество, во една заедница, во целиот свет, се последица на нашата акида се последица од нашето верување. Аллах ќе Желешану ќе ни дај на нас ситуација онака како ми е вервиме. Аллах ќе Желешану на нас ќе не искушат онака како ми е веруваме. Затоа човекот е многу битно муслиманот, верникот, секој ден, во секое време да се занимаваат, да гледат како негова акида. Зошто акидата е нешто што се учи од кога човек ќе се роди, значи од првите моменти кога разбират, додека се пресели во ахирет. Нон-стоп таа војна која шејта на нас ни е објави, кога Аллах Желешану го направи лаанет од дженнет, И шејтан даде збор дека тој на нас ќе не нападви до кијамот. Што ќе нападви кај нас? Ќе нападви наше верување. Ќе нападви наша акида. Затоа треба да видиме многу опрезни за наше верување. Да се вратиме малку назад за да разбериме подобро. Што е спротивно од акида од верување? Спротивно од акида верување е шир. Да му припишиш на Аллах Желешану здружени, за кој никој нема јани, никакво доказ. Во време на Адем алейхи селам, Аллах Желешану го пушти на Адем алейхи селам во дујна. Со исправна чиста акида, И така Адем алейхи селам и негово потомство, велит улема, значи Адем алейхи селам живеа онолку колку Аллах дешано мудри да живеат, после Адем алейхи селам негово потомство живееше 10 векови, велит улема 10 векови во чисто и исправно верување, во чиста акида, во чисти таухид, го обожавае на Аллах ќе исправно. Али шејтан не се помири со теа. Шејтан не ги остави во мира. Тој даде збор дека ќе се труди да ги скршни на инсан. Ќе се труди да ги залутат од ова исправна акида. После овие 10 векови се намали во теа време улемата, се намалие тие учени и побожни луѓе кои што ги упатувае на луѓето на исправно верување се намали многу. Останаје уште неколку учени побожни луѓе, ке Аллах Джелешану што го обожаваат искрено и праведна кида што има неколку алими. Кога се пресели и ојве во Ахире, кога се пресели и ојве малку, шејтан дојде кај ојве луѓе и му рече, вие одејте кај ними во гроб кај нивни кабури, И направите кипови од ними, фигури. Зошто да не ги заборавите какви бе. Али ништо повеќе од ова. И тие направија кипови од ними, слики, сура. Али овдека беше само почеток на замката шејтан која му е плетеше на овој народ. После известно време, како ова генерација замина, другата генерација идеше кај ове гробови, кај ове споменици, кај ове кипови и почна да ги моли на овие кипови да бидат посредници меѓу ними и Аллах Джелешану. Оде почна да се појавја тој шир. Почна да излегуваат на видело тој шир. После ова друга генерација, трета генерација, почнаа директно да ги обожават на овие екипови. Директно. Почнаа да ги обожават на овие екипови директно, без да биде тие посредници со Аллах лешан. Ова е таа тактика, таа замка од шејтан која е плети за инсанот. Шејтан немој на еден човек директно да го натерат да направи неверство на Аллах Желешан, ако тој верувал, ако имал акида ке него, имал добро верување. Не може шејтан да го натера директно да направи куфар овој човек, него шејтан сака степен по степен, чекор по чекор да го оддалечи и да му е искривит ова акида, ова право верување на овај човек или на овај луѓе, за на крајот да го скршни тотално од негова акида и да го натера да направи куфар. Значи, ова беше кратко како шетан, чекор по чекор, секој ден, докијаме, ќе се труди на нас сите да не трни од право да го обожаваме на Аллах Желешан. Макар и мали бидати на вметни, ќе се труди секогаш. Ние треба да бидеме прецизни Најпоќе време да, да трошиме и да вложиме најголем труд, за да не залутаме, за да не ни се помеша наше верување чисто со лошо верување. Една од тие работи, една од тие сплетки што моментално ни се плети на нас, се наоѓаме во таква замка која сака шетен да ни е постави на нас во овие простори, се тие суфиски групи, се тие кабурски групи, се тие дервишки групи што обожаве нешто мимо Аллах Желешан. Да бидеме многу предпазливи, зашто ова е себе за човекот да пропадне во дујна и во ахире. Значи тие суфиски групи, тарикатски групи, кои што обожаваат гробови, кои што се молат во гробови, се присутни во наши простори, работат во наши простори. Треба да бидеме многу препазливи за мие и наши деца да не паднат во овие групи, кои некој од тие групи пред ширк во рубубие, Веле дека со милоста на Аллах и со милоста на шейк, филан и филан. Само со ова милост можеш да успееш. Ова е шир кој му се прави на Аллах во Рубобије, кој шир го немале мушрици од Мека. Мушриците од Мека не прелеваков шир. Не му припишвеле рамен на Аллах. Тие рекле, нахну набудум, лиукаррибуне зулфа. Ние ги обожаваме само да не доближат ка Аллах Челешан еден степен. Тие биле нивна врска. Тие биле нивно посредништво. А денес овие суфиски групи веле дека само со милоста на овој шејх ти можеш да успееш. Ова е слична сплетка како му направи сплетка шејтан во тој почеток кога зборуваме. Зато да бидеме предпазливи, да гледаме наши деца што учат во наши школи, во наши медрези, на каде и да одет, да гледаме добро што наши деца учат. За утре, за утре, твое и моје дете да не постане нешто што ќе биде најголем душман, дин душман на ова вера. Зашто такви случки, такви случки се случувале во наши блиски и соседни држави каде е почеток бил на овие тарикатско-суфиски групи, а денеска во тие места и тие држави имат школи, имат медрезина о шија. Ова е само една одскочна даска ова обожавање на гробови, ова прејне дуа или носење салавати на тие нивни шејхови и ова нивно посредништво, барање посредник меѓу Аллах Желешану и робот, ова е една врска, една оскочна даска за човекот од овие суфиски групи да појд во шиизам. Многу да бидиме предпазливи за да не паднеме во еве замки. Добро да внимаваме наши блиски каде учат и што учат Иншалла во наредни дерсови ќе зборуваме повеќе за овие групи. Да се вратиме сега на темата што имавме за цел да зборуваме важноста за човекот да учи да кида. Исправна акида. Акида е верување, убедување. Акида е она ние што го зборуваме. Она што го работиме, она што го мислиме, она што го имаме во наше срце, она што 24 сати го работиме. Ахидата не е само збор. Верувањето не е само збор. Верувањето е збор во твое срце што имаш твое убедување и твој дела. Твоја работа на твој раце, нози на цел твој на сите тие екстремитети што ги имаш на тебе, во 24 сати во текот на денот, ова е теа акида. Значи не е акида само да се кажи со уста, него 24 сати човекот што работат, како се понаша, теа е акида. Акидата е еден од најглавните исламски илмови. Акидата е прво нешто со кое човекот е обврзан. Кога човекот постани мукедмет, заборжена личност, кога на човекот значи че почни кога да му се сметен неговите дела. Парво нешто што треба да изучува човекот е акида. Како да научи да верува во Аллах Джелешану исправно. Како да научи да го обожава на Аллах Джелешану. Како да научи да ги изврши наредбите на Аллах Джелешану, онака како Аллах Джелешану сакат и барат од него и онака како прел Мухаммед саллаллаху алейхи васеллам. Зошто? Ако еден немуслиман сакат да влезе во ислам, Парво нешто со кое овој човек се те да ја научи такидата да научи како да го обожава на Аллах Желешану пред да прај и бадет. Пред да ги почните бадетите парво нешто со кое се обврзува овај човек е да научи како да го обожава на Аллах Желешану, како да ги изврши овие бадети на Аллах Желешану. Пегамбар алейхи селам кога го испрати на Муад ради Аллаху Анму во Јемен му рече فليكون أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس السلوات koga Muas رضي an, pejgamber Ali sam go pušti vo Jemen, vo Jemen be ehlul kitab, Nesara i mu reče, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدَ اللَّهِ Mu reče, neka Парво нешто во што ти ќе ги повикаш на ними е јуахидуллах, да го напред на Аллах Желешану еден единствен, онај кој е заслужен за ибадет, да верват исправно во Аллах Желешану. Фа ида арафу далик, и ако го научат теа добро, فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. И ако научат добро ова акида, овај таухид, потоа кажи му дека Аллах Желешану му пропиша на ними во текот на еден ден и една ноќ пет намази. Значи, првото нешто со кое секој еден човек е задолжен е да научи исправно да го обожава на Аллах Желешану. Исправно да ги прави ибадетите онака како Аллах Желешану побара. Да нема никакво додавање и одземање во тоа негово верување во тие негови ибадети. Затоа пегамбер Али селам му рече на Муаз парво нешто да биде акида, парво нешто да биде таухид кога одиш во теа место каде не знае ништо за Аллах. Парво нешто да ги научиш на акида. Пегамбер Али селам кога дојде во Мека 13 години, улема вели Скоро и да немаше ни една наредба од Аллах Желешану, скоро да немаше ни еден фарс во еве 13 години додека беше пегамбер алейхи селам во Мека. Пегамбер алейхи селам во еве 13 години ги чистеше на сахаби од теа божство, Ги чистеше на сахаби од погрешно верување. Од тргаше од кај ними погрешно верување. И ги учеше на исправно верување. Ги учеше на исправна акида. 13 години, додека ги очисти нивни срца. Потоа, вели Тулема, кога се пресели во Медина, почнаа да доаѓаат наредби на Аллах Желешану. Зошто? Ти гледаш денеска, гледаш брат муслиман, 20 години во намаз, после 20 години во ден во намаз, Вели, ние треба да сме малку поозбилни со намазов. Ни бегат намаз, бегат сабат, бегат тоа, не сме озбилни во намазов. После 20 години во намаз, после 20 години во дин. Зошто е ова вака? Зошто не сме разбрале акида исправно. Не сме го разбрале верувањето исправно. Кога после овие 13 години пегамбер Алиселам во Медина, кога ќе дојдеше која било наредба или забрана, сахаби никогаш не противрече на таа наредба или на таа забрана. Ние знаеме има многу примери. Еден пример сме кажале кога дојде официјална забрана на алкохол. Дојде тој ајет после јација во џамија на пегамбар Алиселам. Го рашиние сахаби до Сабав во цела Медина. Кој ако слушнеше во тој момент имаше во рака го фрлаше, кој ако пиеше ставаше прсти во негова уста и поврајчаше. Кога стана пегамбер алейхи селам за Саба во Медина, вели немаше суво место по улици на Медина од алкохол. А денеска за вакви наредби забрани муслиманот и после 20 години во Дин и после 20 години во во Ибадет ќе расправат дали мој вака, дали не мој вака, дали ова харам, дали ова халам, дали има некој јани начин, ќе барат улема, ќе барат ова се додека не му се нај на нему. човекот мора да има исправна акида за негови дела да бидат примани. Зошто ако човекот нема исправно верување, негови дела ќе бидат отфрлени. Како што се фарлени дела на куфар, на неверници, нивни дела, иако тие правен некои добри дела, некои хайрати, прајат пат, дава некоја садака, некој хайрат, нивно дело е отфарлено, нивно дело не е примано. Зошто? Зашто тој прај шир на Аллах Лешану. И за теја секој еден треба добро да внимава, да не му дојд некој шир во негов живот, да не на некој начин му припиши друга на Аллах Лешану. зашто негови дела ќе бидат отфрлени и не само теа. И негови минати дела што ги прел ќе бидат избришани. Allah جل شانه вели ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله جل شانه вели на пегамбер عليه السلام وَلَقَدْ أُوهِيَ إِلَيْكَ И на тебе се објавуваат. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ И му беше објавено на оние пред тебе. Значи на сите енбија му беше објавено она. لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. И ако ти му припишиш здруженик на Аллах Желешану во неговој во негово божество. Ако ти му припишиш некој другар Аллах Желешану, твоите дела ќе пропаднат и ти ќе бидеш од оње што пропаднале и изгубиле. Ќе бидеш од оње изгубниците, хасирин, пропаднатите. Потоа во други ајат вели ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. И ако тие му припише здруженик на Аллах Желешану, ќе му ќе им пропадни она што тие го работеле пред теа. Голем дел на улема вели како човек го прави шир, сите негови до, та, до тогашни дела се брише, се уништве тие дела. Зошто да учиме уште акида? Зашто човек без да имат исправна акида, Човек ако во негово верување има ширкијати, имат куфрови, него имат исчистено добро негово верување, овај човек ако умри со вакво верување, со вакво припишување на Аллах Желешану здруженик, овај ќе биде вечно во джехенне. Вечно, за секогаш. Нема да излезе од джехенне. Инна Аллаха ла јагфиру ај јушрека бихи ва јагфиру ма дуна залика лимен јешаау. Навистина, Аллах Желешану нема да опрости шир никому. Навистина, инна Аллах е хасан, пошто ова нема збор. Навистина, велите Аллах Желешану нема да опрости шир. Ва јагфиру ма дуне залике ли А ќе опрости помало од тео му сака. Улема рекла, значи тој мал шир или тие големи гравови се ова дунеше, значи тие големи гравови, или мал шир, што не го истава човекот од вера, доколку е пред да умри прави телбе од теа нешто, и ова е фимашијет илла, ако сакат Аллах шану во суден ден че му опростит, ако сака нема да му опростит за негови големи гревови. Ако прел телба и за негов мал шир, како прел, направил телба во суден ден, ова е значи во сакање, Аллах му опростит и го че го стави во џехеннем, че ослужит во джехеннем и че влезит во џеннет. Али човек ако умри, а му припишви здруженик на Аллах Желешану, му прајат рамен на Аллах Желешану. Како кажавме во почеток за тие групи суфиски, што тие ги редат во степен нивните шејхови со Аллах Желешану. Барат опрост од неговиот шејх. Вели со рахметот на Аллах и со рахметот на овај шејх. Овој шејх го рубубија, како кажавме. Ова Аллах Желешану нема да го опрости. Ова Аллах Желешану не го опростува. Затоа треба многу да бидеме внимателни. Да учиме добро ова наша акида, ова наше верување, да не запамтиме во некој шир, да не запамтиме во некој куфар, а ние да не знаеме за тоа нешто или да знаеме. Човекот, како кажавме, најпојче време треба да, да потроши неголем труд да вложи за да научи негова акида, за да научи негово верување. Зошто сплетките на шејтан не престанат во ниједно време и во ниједно место. Секогаш рече шејтан дека ќе се залагат за на нас да не скршнет од правиот пат. За на нас да не однесит во далале, односно во джехеннем. И за тоа треба да бидеме опрезни. Друго нешто, зашто ми ја учиме акида? Со учењето на акида кај човекот, кај верникот се зголем вид страхот од Аллах Желешан. Значи човекот како учи такида, како го спознава на Аллах Желешану, се зголем вид кај него плашењето од Аллах Желешану. И тој се оддалечи од грешење спрема Аллах Желешану. Значи еден од целите што учиме акида е да ни се зголеми нашата страх према Аллах Джелешану и да се оддалечиме од прејне на лоши дела. Исто така учиме акида. За во ова денешно време на фитне, на феса, на разврат, на разни правци, на разни мезеби, на разни групи кои повикве во нешто друго освен во Аллах Желешану, за да знаеме како да се снаиме, за да знаеме што е исправно, што не е исправно, за да мојме да видиме што е валкано, што не е валкано што е вистина, што не е вистина. Ако не позинаме добро акида денеска, во вакво бурно време, човекот лесно мој да падне на тие искушенија од тие фракции групи, кои што повикве во нешто друго освен во Аллах Желешан. Значи, еден од себепите е и ова, за да мојме да се снајме во целиот живот, да знаеме што е вистина, што не е вистина. Да знаеме што е лага, а што е вистина. Зошто човекот многу лесно мој да денеска во ова време ако не позинат акида. И денеска човекот се чуди тој што не позинат доволно акида. Како е можно човек што вели ла илаха илаллах Мухаммаду Расулула да биде во джехеннем? Како е можно овој човек да биде секогаш во джехеннем? Не е доволно само ова. Него со ова се поврзани многу работи. Еден мал пример за ова мал ред, за тие што кажува како е можно сите луѓе, како е можно многуте луѓе да се залутани. Нели мунафици име шехадет? Нели мунафици пред намаз, пост, зекат? И вели и сами мислете дека се муслимани. Ове име шехадет, фи дарки есфели минен нар че биде. Во најдлабокото место од джехеннем че биде. Денеска на братот не му е јасно како е можно еден човек што го има тоа и шехадат да направи куфрот. Да, може. Ево ти еден пример на мунафици. И многу други има примери. Што ми е треба да земаме поука и бред. Дека не е доволно само формално, не е доволно само да се речи, него те и да се знае, да се спознати, да се спроведи во пракса. Зошто во секое време, во секое место, човекот прво нешто што треба да повикате е во акида? Човекот прво нешто што треба да се залагате е акида. Човекот прво нешто што треба да го учите е акида. Зошто сите пегамбери, од Адем алейхи салам до пегамбер алейхи салам Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, дојдве со иста акида, дојдве со исто нешто, Сите повикае во исто нешто. Сите го имае бајракот на Теухи. Сите МБА Русули. Сите. Никој не дојде со нешто различно. Главна цел на овие пегамбери беше како човековиот род да излезе од темница во светло, односно од обожавање на многу божества на, за обожавање на Аллах Желешану. Аллах Желешану вели, ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت И пуштивме велите Аллах Желешану во секој еден народ, пегамбери. И му наредивме обожавајте го на Аллах Желешану и оддалечете се од обожавање на тагут, на нешто што се обожават освен Аллах Желешану. Сите пегамбери има е ваква наредба. Сите, од Адем Алисам до Пегам Алисам, обожавајте во Аллах Желешану и оттргнете се од обожавање на нешто што се обожава освен Аллах Желешану. Ова беше главната мисија на сите пегамбери. И денеска, тој кој сака да биде од тие повикувачи, од тие помагачи на овај дин, не мора да забореш која му беше главната мисија на сите пегамбери. Да повике во Акида, да повике во теухид. Само ова, улемавели, само ова се рачунат како дава, како повикување. Све друго е ван ова дава. И све друго, ако се почне, може да биде само себе за поголем проблем да се направи. Пегамбер Алисалам, како кажавме, во Мека 13 години, Кул ла илаха илла Аллах туфлиху. 13 години му велеше на луѓе во Мека, речите ла илаха и ќе се спасите. И ги получи маната, му ја кажа сврхата на ова келиме. Му кажа што го прај това келиме и што го расипи това овај шехаде. Значи што го прај и што го расипи това шехаде. Зошто како денеска е како кажа пред малку чудно како е можно човек шехаде, ни, а да биде джехеннем или шехадет веле, а нему неговите дела, неговите зборови се куфа. Таа причина овој шехадет ла илаха илаллах Мухаммадур Расулуллах се расипвит исто така како што се расипвит и абдесот. И ти имаш абдес, има таму на вакиду луду, јани нешто што го расипвет абдесот. Така имат и за ова келиме, за овој шехаде, нешто што го пре за да биде тоа, има некои шартови и има некој нешто што го расипне ова келиме. Потоа, во секој едно време, во секој едно место, човекот треба да се труди, да го пренеси телхидот, да го кажи хакот и да го учи хакот. Да не му се сврти гар на овој хак. Да не му се сврти плешти на овој хак. Еден од големите проблеми што денеска не се позина многу добро акидата, не се позина добро теухидот, е што муслиманите, што верниците запоставије. Го запоставије Куран, го запоставије Сумне. Се земве со нешто многу далеку од овие две. Многу подалеку. Секој нивни збор, први или втори, рече филан шеј, рече филан Али, рече филан овај, рече филан овај, нема денеска на уста, на верници, на муслимани, на брајча, кала Аллаху, ва кала Расул. Ова е илмон. Рекол селе, ал илму, кала Аллаху, ва кала Расул. Илмон е рече Аллах и рече Пегамбер Али Во еве простори Куран се кладе во регал, се кладе во нешто, во некој пешкин и се кладе таму горе далеко. Браќа, секој еден од нас е должен да читат и да учи Куран нон-стоп. Во секој еден ден да не остајат, а да не читат Куран и Сунна. Зошто акидата најлесно, најчисто човек може да ја земат од Куран, од Сунна без никакви нечистоти, без ништо валка, Али ми е денеска го заборавивме на Куран, му свртивме грб на Куран и на Сунна. Го оставивме Аллаховиот говор. Се земаме со нечи други говор. Треба верникот нон-стоп да биде со кала Аллаху, кала Расул. Во наши седенки денеска, Само колку пати сме рекле Аллах Джелешану вели во, во ова ајет вака. Аллах Джелешану во, во ова ајет, во ова сура вели двака. Мухамед салаллаху алейхи ва селем во хадис во Бухари во Муслим вели двака. Многу малку. Денеска мие направивме да биде акида, она што е го мислиме дека е. Она како е го разбираме. Ова е акида, како тој мисли. Не е така. Акидата е строго дефинирани дефиниции. Ако се излези од тие дефиниции, не е таа акида. Ако се измешат твоето слабо знаење, твоето слабо размислување со таа акида, и ти речеш ја мислам вака во акида, ти можеш само да направиш куфар. Можеш само да излезеш од вера ако ти кажеш во вакви големи прашања, во вакви големи меселина, дека ја мислам вака, дека вака е подобро, дека за ова време вака е подобро, ти можеш само да излезеш од вера. Да излезеш од вера и ще еден ајет за овие последни зборови, Verit Allah Jalla Shanu, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Allah Jalla Shanu velit, ovo je kuranski ajet, وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا A кој ќе му сврти грб, кој ќе му сврти грб на Куран, Кој ќе му сврти грб на моите зборови, вели Аллах Джелешан на Куран? Фа инна леху маишетен банка и тој ќе има тежок живот во дујна. стегнат живот во дујна. Во тефсир дошло банка тешко, многу тешко стегнато, напнато во негов жив, живот, во некој живејне, потоа вели улема во Тевсир и во берзах, во задгробен живот и во ахирет се односи тоа тешкотија. Че имат и во дујна, и во берзах, и во ахирет ова тешкотија, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا И во суден ден ќе го преживееме чор. А во дујна гледал. Чор. Зошто не ги гледал знаците на Аллах Желешану? Не ги гледал аетите на Аллах Желешану и му свртил грб на овај Куран. Му свртил грб на овај дин, му свртил грб на ова исправно верување, на ова акида, на овај таухид. Иншала Аллах Желешану да не врати во искрено вервење, во права акида, да поправи вервење кај сите муслимани, да ги врати во хак, да острани тешкотија и мака на сите муслимани во која се западнати денеска. Субханек Аллахуме бихамдик, нашаду ла илаха илла анта, настагфиру, ва натубу